الله الرحمن الرحیم شماره 97 حجیت الاجماع حجت بودن اجماع آیا اجماع حجته؟ آیا اگر روی مسئله اجماع شد بر مسلمانان دیگه لازم است که از اون اجماع تبعیت کنند اینو الان میگه وقد استدل القائلون بالاجماع على حجيه الاجماع وهم الجمهور الأعظم بأدلة كثيرة نكتفي بذكر البعض منها فمن هذه الأدلة میگه استدلال کردند اونایی که اجماع رو قبول دارن بر حجت بودن اجماع و اونا کی هستند که اجماع رو قبول دارند جمهور اکثر خب اینا استدلال کردند به ادله بسیار زیادی که بعضی از اون ادله رو ما اینجا ذکر میکنیم از جمله اون ادله الف قوله تعالی این آیه کریمه هست که میگه دلالت بر اجماع میکند ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره در این آیه کریمه الله متعال میگه هر کس مخالفت با رسول بکند بعد از اینکه هدایت برش مشخص شده و راهی غیر از راه مؤمنین را پیروی کند شاهد اینجاه و راهی غیر از راه مؤمنین را پیروی کند خب شاهد این روی این نقطه است آیه که میگه راه مؤمنین یعنی اگر مؤمنین تمام اومدن یه چیزی رو گفتند دیگه کسی حق نداره که راه دیگه رو چکار بکنه انتخاب بکنه پس از این قسمت از آیه استدلال کردند که اجماع چی هست حجتی با ورد فی سنتی آثار كثيرة تدل على اسمة الأمة الإسلامية من الخطأ إذا اجتمعت على امر من الأمور من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام در سنت آثار زیادی وارد شده دلالت بر اسمت امت اسلامی میکنند از خطا دلالت بر این میکنند که امت اسلامی از خطا معصوم است زمانی که بر امری از امور اجماع بکنند اون آثار آقا دلالت بر این میکنند که اگر امت بر یک چیزی اجماع کردند از خطا محفوظند من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام از جمله اون آثار زیاد این حدیث لا تجتمع امتی على ضلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماد که امت من بر گمراهی جمع نمیشوند وهذه الآيات وإن كانت آحادية إلا أن معناها متواتر فتفيد القطع بأن ما تجتمع عليه الأمة هو الحق والصواب میگه إن أحاديث اگرچه از أحاديث آحاد هستند متواتر نیستن ولی معناشون متواتره پس این چیزو به شکل قطعی میرسونند که امت زمانی که بر یک چیزی اجماع کرد اون چیز حق و صواب هست و اجماع الامه به اجماع مجتهدیها فیکون اجماعه حقا و و وما كان حقا وجب اتباعه وعدم مخالفته ولا معنى لحجية الاجماعی الا هذا بعد بله. میگه و اجماع امت در اجماع مجتهدینش هست مجتهدین هستند که نماینده امتند پس در نتیجه اجماع مجتهدین حق و ثواب هست و آنچه که حق هست اتباعش هم واجب است و مخالفت با اون واجب هست عدم مخالفت با اجماع هم واجب هست و حجیت بودن اجماع معنای دیگه جز این نداره معنای دیگه جز اتباع و جز ثواب بودن ندارد جیم اتفاق المجتهدین لابد له من دلیل شرعی بله اتفاق المجتهدين لابد له من دلیل شرعي لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى وعلى هذا فإذا اتفق المجتهدون على رأي علمنا قطعا أنهم وجدوا دليلا شرعيا يدل قطعا على الرأي الذي اتفقوا عليه دليل سومشون اینه که میگن اتفاق مجتهدین زمانی که مجتهدین میان روی یک مسئله اتفاق نظر میکنند ناچارن باید دلیل شرعی داشته باشه زیرا اجتهاد از روی هوا و هوس نیست بر این اساس زمانی که مجتهدین اومدن بر یک نظریه اتفاق کردند ما به شکل قطعی میدونیم که حتما دلیلی شرعی داشتند که دلالت بر اون نظریه میکند که برش اتفاق کرده اند اذ لو لم تكن دلالتا دلالة هذا الدلیل على مدلوله قطعیه لما تیسر اتفاق حسب العادة لأن العقول والقرائح تختلف فلا يتيسر اتفاقها إذا كان الدليل يحتمل وجوها بجزيرة أجر اگر أن اون دلیل بر مدلولش بشكل قطعي نمي بود اون موقع بشكل معمولي وبشكل اتفاقي اتفاقي شکل اتفاقی اتفاقی روی اون مسئله رخ نمیداد دقت داشته باشید دلیل سوم اونایی که میگن آقا اجماع حجت است این است که میگن زمانی که مجتهدین میان اتفاق میکنند صد درصد دلیلی شرعی داشتند که به شکل قطعی بر اون مدلولش بر اون مسئله دلالت کرده است اگر چنانچه این طور نمی بود به شکل اتفاقی به شکل صدفتن نمیشد که تمام مجتهدین می روی اون مسئله چکار میکردند اجماع میکردند زیرا عقلها با همدیگه مختلف است زیرا عقلها و ها با هم دیگه فرق دارد اگر اون دلیل به شکل قطعی دلالت بر اون مسئله نمی کرد صد درصد مجتهدین بر اون مسئله اتفاق نظر نمی کردن پس اینجا سه تا از ادله اونایی رو که میگن اجماع حجت ذکر کرد ولی این نقطه رو باید دانست که اجماع بر دو نوع هست اجماع صریح و اجماع سکوتی آیا هر دو نوع حجت هستند یا نه حالا میخونیمشون انواع الاجماعی اولا اجمال الصریح الاجمال الاجماع الصريح اینجا نوشته اجمال الصریح اشتباه نوشته انواع اجماع داریم 94 يك أولا الإجماع الصريح إجماع صريح ومعناه أن المجتهدين يبدون آراهم صراحة ثم يجمعون على رأي وهذا النوع من الإجماع حجة قطعیتون لا تجوز مخالفتها ولا نقدها میگه معنای اجماع صریح چه هست معنای اجماع صریح این است که تمام مجتهدین میان آرای خود رو صراحتا بیان میکنند سپس بر یک نظریه اتفاق نظر میکنند این نوع از اجماع حجت قطعی هست و مخالفت کردن با این اجماع جایز نیست و شکستن این اجماع جایز نیست میگه بله بله اما ثانيا الاجماع السكوتي يك اجماع ديجي وجود دار بهش میگن اجماع سكوتي وهو ان يبدي المشتري رايه في مساله ويعرف ويعرف هذا الراي ويشتهر ويبلغ الآخرين فيسكت ولا ينكرونه صراحة ولا يوافقون عليه صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأي وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإجماع على ثلاثة أقوال اجماع سکوتی آن هست که مجتهد نظریهشو آشکار میکنه نظریهشو میده در یک مسئله بعدش این نظریه این مجتهد میاد چکار میشه معروف میشه مشهور میشه به بقیه علما و مجتهدین میرسه بقیه مجتهدین ساکت سکوت میکنند و سراحتا این نظریه رو انکار نمیکنند و سراحتا برش موافقت هم نمیکنند البته از دادن نظریه هیچ مانعی نباشه از این که مجتهدی بیاد نظریهشو بده روی این مسئله مانعی نباشه اگر مانع باشیم ما میگیم که اینجا سکوت نکرده طرف ولی نتونسته نظرشو چکار بکنه حالا مانع زیادی وجود داره که در کتابای بزرگتر اونا رو مطرح میکنه پس اگر مجتهد اومد نظریهش رو داد اون نظریه معروف شد مشهور شد به مجتهدین دیگر رسید مجتهدین دیگر نه صراحتا اونو انکار کردن و نه صراحتا با اون موافقت کردن با وجودی که مانعی هم نبود از آشکار کردن نظرشون علما در این نوع اجماع اختلاف کردن سه نظریه روی این نوع اجماع وجود داره اینو میگن اجماع سکوتی آقا اجماع چی میشه یعنی اجماع سکوتی سه نظریه داره؟ بله که آیه حجت یا نه رویش سه نظریه وجود داره القول الأول أنه ليس بإجماع ولا يعتبر حجة ظنية ومن قال بهذا القول الشافعية والمالكية قول أول إنك اصلا إنكار اجماع حساب نمشي و حجة ظنية هم اعتبار نداره إن نظرية شافعية ومالكية هست وحجة هذا القول انه لا ينسب لساكت القول حجة إن گروه اینه که بگن کسی که ساکته نمیشه بهش گفت که نظریه ای داره نظریه ای رو بهش کار کرد منصوب کرد خب شما بهش موقعی میگید آقا این اجماع شده این آقا که چیزی نگفته از کجا نظریهشو گفته ساکت کرده سکوت کرده و سکوت هم نظریه حساب نمیشه قول حساب نمیشه این قول گروه اول است القول الثانی انه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ان سکوت يحمل على الموافقة متى ما قال قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانئ المانعة من اعتباره أمارة على موافقة وهو قول أكثر الحنفية والحنابلة قول دومين هست که اجماع سكوتي و اجماع حجة قطعي هس مخالفة با آن جایز نیست زیرا سکوت حمله بر موافقت مشه زماني كي قريبه باشه و موانعی که مانع از اعتبارش باشه زمانی که منتفی بودند این نشانه بر موافقت هست و همین نظریه اکثر حنفیه و هنابله هست القول الثالث أنه ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية وممن هذا قال بهذا القول بعض الحنفية وهو الشافعية نظریه سوم این هست آقا این اجماع نیست این کار اصلا اجماع حساب نمیشه ولی یک اه، حجت زنی هست حجت که هست زنی هست قطعی نیست اما زنی هست اونایی که این نظریه رو دادن بعضی از هنفی ها و بعضی از شافی ها هستن هستند وحجة هذا الرأي أن الإجماع الحقيقي لم يتحقق في الإجماع السكوتي ولكن الرجحان دلاليته على الموافقة إذا زالت الموانع من التصريح اعتبر اعتبر حجة ظنية حجة إن رأي ناس که میگه اجماع حقيقي آه، در اجماع سكوتي محقق نشده كما بيان إنو اینو بدونين اما رجحان اینه که میگه دلالت بر موافقت شده دلالت بر چی شده؟ زمانی که موانع وجود نداشته باشه از اینکه شخص مجتهد بیاد سراحتا نظریش رو بیان بکنه پس در نتیجه به عنوان یک حجت به عنوان یک دلیل زنی پذیرفته میشه مثل قرآن کریم یا مثل اجماع سریح دلیل قطعی نیست اما به عنوان یک حجت ظنی پذیرفته میشه القول الراجح ولا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط لأن السكوت يصلح أن يكون طريقا للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانئ كما قال أصحاب القول الثاني مي قول الراجح إنك ما فقط موافق بودن و به شکل سریح نمیدونیم ما موافق بودن رأی مجتهد و فقط به شیوه سراحت بیان کردن نمیدونیم همینی که اومده سکوت کرده صلاحیت اینو داره که پس موافق بوده البته زمانی که قرینه وجود داشته باشه و مانع از بیان کردن به شکل سراحتا وجود نداشته باشه در قول راجع دکتر زیدان میگه تنها سریح بودن به این معنا نیست که شخص سراحتا بیاد بگه که نظر من اینه همینی که سکوت بکنه میگه صلاحیت اینو داره که پس نظریه شمینه البته زمانی که قرینه داشته باشه و همچنین مانع وجود نداشته باشه از این که طرف نتونه نظریهشو بیان کنه اگر مانع اونجا وجود داشته باشه که شخص نتونه نظریهشو بیان بکنه خب، اون موقع ما چی میگیم آخر اگر اگر مانعی وجود نداشته باشه میگه دلالت بر این میکنه که پس موافق بر این نظریه بوده است همانطور که اصحاب نظریه سوم گفتن از فی هذه الحالت یکون سکوت بیانا میگه زیرا سکوت در این حالت یک بیان حساب میشه لانه فی موضع الحاجه چون در موضع نیازه زمانی که نیاز باشه که طرف حرف بزنه و سکوت بکنه پس بیانگر اینه که موافق بوده و چیزی نگفته و یحرم علی المجتهد سکوت اذا کان الرأی الذي قیل باطلا چرا میگه زیرا بر مجتهد سکوت کردن در این حالت حرام هست زمانی که ببینه اون نظریه که اول داده شد باطل هست أما إذا لم نتمكن تماما من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح فإننا نرى في هذه الحالة الإجماع السكوتية السكوتية ظنية حجة ظنية فقط میگه اما زماني که اه، سكوت دلالة بر اه، حمل بر رضا آه؟ زمانی که ما ندونیم که اینجا سکوت دلالت بر رضایت میکنه دقت داشته باشید میگه اما زمانی که ما نفهمیم که اینجا سکوت دلالت بر چی میکنه بر رضایت میکنه و متوجه نشیم که اینجا موانعی نبوده است در این حالت اجماع سکوتی فقط یک حجت زنی هست مثل حجت مثل اجماع سریع حجت قطعی نیست به عنوان یک حجت زنی پذیرفته میشه